Secdede Kur'an okumak e, kıyam, e, kıyam halinde okunur Kur'an. Sadece Ayaktayken Kur'an okunur, kıraat, işte Fatiha ve sure veya başka bir ayet okunur. Bunlar Kur'an-ı Kerim ayetleri secdede veya otururken okunmaz. Dua bile olsa? Tabii ki hiç mümkün değil. Onun için e, ama Kur'an'da Fatiha'dan sonra bunları okusun. İşte Rabbi enni mesenni ve ente erhamur rahimi kıyamdayken yani hı hı. Fatiha'dan sonra onu okusun. Hı hı. Ee, bunun bir engeli yok ki. Fena da, la ilahe illa ente subhanak işte Hazreti Yunus'un duası. İnni kuntu minez zalimin değil mi? Mesela okunabilir. Kur'an ayetlerini herhangi birini okuyabilirsiniz. Fatiha'dan sonra kıyamdayken. Ama rükuda, secdede Kur'an okunmaz veya tahiyyatta.